السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ndugu zangu Waislamu, maneno mengi yalikuwa yana trend kama wanavyosema Waswahili katika mitandao ya kijamii na katika vikao vya watu wengi. Maneno ni mengi sana, hawa masalafu, wale masalafu, kule masalafu, hakadha masalafu, masalafu, masalafu mpaka wengine wakasema sisi ni wale ni tofauti, sisi na wale ni tofauti, sisi ni answari sunna na wale ni masalafu Kwa hiyo wakajitangaza kuwa hawana uhusiano na masalafu Wengine wakawazushia, wakawatukana, wakawabeza hao masalafu. Masalafu ni kina nani? Kiswahili wanaitwa masalafu, masalafu kwa Kiswahili inatamkwa masalafu, inaeleweka, lakini usahihi ni kuwa as-salafiyun. Ukileta ile neno kwa Kiarabu chake ndilo linaloleta ndipo linapoleta maana yake halisi. As-salafiyuna. Kwa hiyo wakisema masalafu ni Kiswahili, kwa sababu kwenye Kiswahili uwezi ukasema hiyo as-salafiyuna, itabidi uitamke hivyo hivyo Kiarabu chake, na Waswahili wanataka kutamka vitu vya Kiarabu kwa Kiswahili, masalafu. Lakini fi lhaqiqa ni as-salafiyuna kuna ya hapa lazima itamkwe ayu yuna yuna. Sasa basi ni kina nani hao masalafu? Na je, wewe unatakikana uwe salafi au hutakikani kuwa salafi? Sikiliza vizuri, asalafiyuna ni wale wanaojinasibisha na as-salafi hao ndio as-salafiyun, ni wale wanaojinasibisha na hao salafu. Hao ndio as-salafiyun. Hao salafu ni kina nani? Hao salafu ni Mtume na masahaba wake na matabiin na maimamu wakubwa waliosimama katika haki, ambao wameelezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba khairu nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, akataja mara tatu au mara nne. Bora wa watu ni watu wa karne yangu, kisha wanaofuata, kisha wanaofuata. Hao ndio as-salaf, kwa sababu as-salaf kilugha ni waliokutangulia. Sasa kisheria sio kila aliyekutangulia unamfuata na kujinasibisha naye, la, wako waliotangulia makufar wako waliotangulia mujrimun, wako waliotangulia ahlul bid'a. Kwa hiyo wewe kisheria unajinasibisha na waliotangulia katika wajawema ambao wa kwanza kabisa ni Mtume, kisha masahaba zake, kisha tabi'in. Hao ndio salaf. Kwa hiyo as-salafiyuna sasa, kwa ya hiya nisba ya kujinasibisha ni wale wanaojinasibisha na mwenendo wa mtume na masahaba wake na tabiina waliosimama katika haki na sunna. Hao ndio asalafiyuna Je, wewe utakikani kujinasibisha na mtume na masahaba wake? Unahitajika, bali ni wajibu. Ushahidi kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, amesema fain amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kama wataamini Mayahudi na Manasara mfano mlivyoamini nyinyi, yani mtume na masohaba wake, faqad ihtadaw, watakuwa wameongoka. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala ameelekeza kwa imani itakuwa sahihi ya Mayahudi na Manasara ikiwa wataamini kama walivyoamini masahaba kama alivyoamini mtume na maswahaba wake. Na hii inaonyesha kwamba imani ya masahaba na mwenendo wa masahaba na ufahamu wa masahaba Allah subhanahu wa ta'ala ameupata ameubariki, ameukubali mwenendo wao wa masahaba. Kwa hiyo akasema tuamini kama walivyoamini wao, maana yake pia tufahamu kama walivyofahamu wao, tufuate mwenendo kama walivyofuata wao. dalili nyingine ni kauli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wasabiquna sabiquna min almuhajirin muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu an paka mwisho wa aya na masahaba waliotangulia miongoni wa muhajirin na ansar masahaba wa mwanzo waliotangulia miongoni mwa muhajirin na ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale waliowafuata kwa wema, yani kwa matendo kama walivyotenda wao, akawafuata kama walivyoamini wao, akawafuata kama walivyoswali wao, kama walivyoitakidi wao, kama walivyofahamu wao.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 unateremka waumini waliokuwepo ni masahaba anasema nuwallihi ma tawalla tunamwelekeza huko huko alikoelekea tunamnyima taufiki ya kuongoka katika haki wanuslihi jahannam, na tunamuingiza katika moto wa jahannam. Wasaat masira, na ni marejeo mabaya kabisa. Ayuha almuslimun, enyi Waislamu, hizi ni katika dalili nyingi sana zinazoonyesha uwajibu wa kuwafuata masahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib, kwa nini tusiseme tu sisi ni Waislamu, tuseme sisi ni as-salafiyun tunawafuata masahaba as-salafiyun maana yake sisi ni waislamu tunaofuata mwenendo wa mtume na masahaba wake ndio maana as-salafiyun kwa nini tuseme hivyo naam ni kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amesema وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة utagawanyika umma wangu katika makundi sabini na tatu yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja yani yote yameahidiwa moto wa jahannam isipokuwa kundi moja kuahidiwa moto maana yake wanastahiki adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio maana ya kuadhibiwa ya kuahidiwa moto lakini kila mmoja kwa mujibu wa madhambi aliyoyafanya na bid'a aliyoyafanya wako ambao wanaweza wakawa tahta almashia kwa maana imma Allah akataka awadhibu akataka awasamee au akiwadhibu hawakai motoni milele, kama ilivyokuwa akida ya ahli sunna wal jamaa, ikiwa bidaa yao si wenye kukufurisha. Almuhimu akasema illa wahid, isipokuwa kundi moja. Kisha akaulizwa ni lipi hilo kundi, akasema ni lile ambalo ala misli ma ana alayhi al wa ashabi, liko katika manhaji niliyokuwa nayo mimi leo hii na masahaba wangu. Hilo ndilo kundi ambalo limeokoka na kweli baada ya utabiri huu wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakazuka baadaye watu waliozusha katika dini hii walizusha mambo hayapo kwenye dini wakanasibisha kuwa ni dini mfano walizusha kuwa kumuua sahaba Uthman bin Affan ni dini na ni jihadi na hao ni makhawarij na kweli wakaenda akamzingira Uthman bin Affan sahabiyul jalil khalifa watatu wakamzingira katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam au karibu wakamuua Uthman bin Affan na wakasema kuwa hiyo ni dini na ni jihad fi sabilillah sisi tunarudi kwa masahaba mtume na masahaba wake wametufundisha hivyo tunaona hapana, Mtume kasema la tasubu ashabi, msiwatukane masahaba wangu, na akaeleza mpaka mwisho hadithi adhim. Na tunaona Allah subhanahu wa ta'ala amewazaki na kuwatukuza masahaba wake. Vipi ukamuue sahaba Mtume tena khalifa watatu? Sisi masalafi tunasema hiyo si sahihi, na hii itikadi ya kuua Waislamu kukufurisha na kuwaua Waislamu, hii itikadi ya bid'a, sio sahihi sisi tunasema ni salafi, yani tuna tunaenda na msimamo wa masahaba na mtume na masahaba walivyokuwa wameenda wao, wameenda hivi, tunaenda hivyo hivyo, hatuendi na msimamo wa makhawarij. Wakasema tunatoka katika toa ya uongozi wa Ali bin Abi Talib, khalifa wa nne katika makhulafa urashidun. Wakasema sisi hatumtambui huyu khalifa na tunamkufurisha, na wakatoka katika toa yake wakaenda wakaunda kikundi chao cha uasi wakachagua kiongozi wao wanaita wanamuita Abdullah bin Wahbi Rasidi eti wanamuomba khalifa Ali bin Abi Talib yeye ampe bai'a yule mujrimu waliomchagua huo unaitwa uasi na ukhawarij sisi as salaf tunarudi katika Qur'ani na Sunna je inafaa kutoka katika taa ya kiongozi mtawala tena khalifa ar-rashid inajuzu tunaona haijuzu Allah subhanahu wa ta'ala amekataza na mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza katika hadithi mbalimbali haina haja ya kuzisoma iko wazi kwa tunasema sisi msimamo wetu ni wa kisalafi yani tunaendana na maswahaba walipokuwa wanaelewa hizi dalili sio kama walivyozusha hawa makawariji tunaendelea makawariji wamejitenga sisi tumebaki katika itikadi ile waliokuwa nayo masahaba kuhusu masahaba kuhusu ali kuhusu makhalifa wakaja wakazuka watu wanaoitwa mashia wakasema sisi tunamkufurisha Abu Bakar Umar Uthman ikiwa Mtume swalla salam alikuwa ni mwovu alikuwa ni fajira alikuwa si mzinifu si nini wakamtukana wanasema Qur'ani imepungua sisi masalafi tunarudi katika aina sunna mtume amezungumziaje kuhusu masahaba wake kina Abubakar na Umar na Uthman na mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam tunakuta aya zaidi ya tisa katika Qur'an zimemtakasa bibi Aisha radhiallahu anha na tuhuma za mashia sisi tunasema ni masalafi tunashika msimamo wa Qur'ani na Sunna kama walivyoelewa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaja watu wakazusha Jahamia waliongozwa na Jaham bin Safwan wakasema haifai kusema Allah yupo. Usiseme yuko juu wala yuko chini wala yuko kulia wala yuko kushoto wala usiseme yupo, kwa sababu ukisema yupo utakuwa umemfananisha na vilivyopo ambavyo ni viumbe. Sisi tunarudi katika Qur'ani na Sunna, tunaangalia je, Allah subhanahu wa ta'ala alisema yeye yupo au hayupo? Yupo. Je, kusema yupo ni kumfananisha na viumbe? Hapana, kwa sababu si kila kilichopo kinafanana na kingine. Kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakufanani na chochote, lakini yupo Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo kuna wanawake wa peponi wanaitwa huru ini, lakini hawafanani na wanawake wowote wa, wa, wa duniani, lakini tunaamini wapo huru ini. Nasal Allah salama wal afia. Ayuha almuslimun Wakaja watu wakasema, ibada yetu sisi tunaenda kuabudu makaburi na kuwasujudia mashehe na kuwanyenyekea na kuwaomba. Sisi masalafi tunarudi katika, tunarudi tunaangalia masahaba waliomba, walimwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliomba makaburi, waliwaadhimisha amwat na kuomba na kufanya sighaza. Tunakuta hapana, tunasema sisi masalafi kwa ndio maana ni wajibu kurudi katika ufahamu wa maswahaba kuitakidi kama walivyotakidi maswahaba kuamini kama walivyoamini maswahaba na huo ndio usalafi na wewe lazima uwe hivyo wewe lazima uwe hivyo ndio utakuwa muislamu sahihi nasallallahu at tawfiq was-salam inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أما بعد أيها المسلمون أين وإسلام sasa da'wa salafia ambayo ndio da'wa ya masalaf wanapolingania tunaposema da'wa salafia yani ndio da'wa wanaolingania wale wanaojinasibisha na masalaf wanaojinasibisha na masahaba wanalingania yale yale na ina misingi yake ina misingi yake miongoni mwa misingi hiyo ad-da'watu bil hikmati wal mau'izati alhasana ni kulingania kwa hikma na mau'idha mazuri da'wa salafia sio da'wa ya kutukana sio da'wa ya kubeza sio da'wa ya kushambulia hapana hii sio da'wa salafia na Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika aya mbalimbali na haya tunafundisha katika durusu zetu miongoni mwa misingi ya da'wa salafia da'wa salafia ni kuwaradi ahli bid'ah kuwajibu watu wa bid'a na kutaamali nao kwa mujibu wa dalili na kwa mujibu wa hikma na maslaha na mafsada. Lazima watu wa bid'a hao wanaosema masahaba wamekufuru, hao wanaosema kutoka katika taa ya mtawala na, ku, na kuua watu bila hatia, lazima kuwaradi, lazima kuwaradi wale wanaenda kuabudu makaburi badala ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lazima kuradi, kwa sababu hii ni dini Allah subhanahu wa ta'ala anailinda hii dini kupitia sisi, na kama sisi tusipoilinda hii dini basi itapotea kama lizivyopotea dini nyingine kwa watu kuzusha mambo ambayo hayakuwepo. Lakini miongoni mwa misingi ya dawa salafia ni kuchukua ilmu na maelekezo kwa maulama au wanafunzi wao au duat maduat ambao wanaeleweka kusoma kwao, wamesoma, wana viwango vikubwa vya ilmu ambao vinawatosheleza kutoa maelekezo katika umma, kila sehemu, kila mji, kila nchi na kila watu kwa mujibu wa, wa elimu zao. Kwa hiyo dawa salafia na maelekezo ya kisalafu na misimamo ya kisalafu haichukuliwi katika mabishano ya magrupu ya WhatsApp au haichukuliwi matangazo kwa niaba ya masalafu kwenye mitandao ya kijamii au katika magrupu ya, ya masalafu kwa mtu tu kasema. Hii sio dawa salafia abada. Na pia kuna watu wanafanya mambo waislamu wote wanayakataa na wanajinajisisha na Uislamu. Kuna watu wanasema yeye ni mtume na yeye ni Muislamu, asema mimi mtume, nimepewa wahi. Waislamu wote wanakataa kusema muongo huyu, huyu ni tabia zake, ni yeye tu, sio Uislamu hauko hivyo. Kuna yule mtu mmoja juzi juzi akasema akajuzisha au akasema yeye mganga anaweza kuvuta faili kutoka Marekani. Waislamu wamempinga, yeye anaongea kama shekhe na anajulikana, lakini waislamu wote wamempinga, wanasema huyo, huu si Uislamu. Vile vile kuna watu wanaweza wakasema mambo bila kuangalia hikma na wakati na kuangalia maslaha na mafsada, wakasema mambo na wakajinasibisha na usalafu, alafu wakasema angalieni masalafu mko hivi Mbona watu wakilipua na kuua watu na kuwachinja watu, sote tunakataa, tunasema huo sio Uislamu, na yeye amejinasibisha na Uislamu. Ayuha almuslimun, mambo da'wa salafia haikurupuki na wala mashekhe hawakurupuki. Mtu kafanya jambo lake huko, kama yeye akazungumza kwa niaba, akasema nazungumza kwa niaba ya wengine, muulizeni yeye anaongea kwa niaba ya wengine, katumwa na nani na kama nani Hili ndio la msingi, na wala sio kuegemeza dawa salafia. Kama ni hivyo, basi wale wasiokuwa Waislamu wanaosema Uislamu ni dini ya chinja chinja, baada ya kuona madaish na wengineo wanainasibisha na Uislamu, wanachinja watu kwa visu. Wasiokuwa Waislamu wakasema Uislamu dini ya ugaidi. Sisi tunasema wale, wale wanafanya Uislamu hauko hivi, tunapinga wote, tunakubaliana sasa. Kwa nini napokuja kwenye usalafi wasema masalafu wako hivi? Usalafu ndio usalafu nasalu Allah salama wal afya. Je, inajuzu kufurahia anapokufa mtu wa shari au haijuzu? Mtume sallallahu alaihi wasallama, siku moja lilipita janaza, nafupisha, kisha akazungumza maneno, kisha akaulizwa, halafu akasema wal abdul fajir, na mja muovu yastarihu minhu alibad walbilad washajar waddawab anapokufa mtu mwovu, waja na miji na miti na wanyama wanastarehe kutokana na shari yake. Hii hadithi ameipokea Imam Bukhari katika sahihi yake, amenukuu al-Imam Ibn Hajar ash shafii alimu wa Kishafi'i, maneno ya Imam Ahmad amenukuu katika lisani al-Mizan alipoelezea furaha yake ya kufa katika mmoja wa vichwa vikubwa vya ahli bid'ah na akaunga mkono maneno hayo na vile vile amenukuu al-Imam al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah al-Shafi'i Imam wa Kishafi katika al-Bidaya wa Nihaya akielezea kufurahi kwake kwa kufa mtu mmoja anaitwa Abdullah al-Hussein mmoja katika wakubwa wa shari watu waovu wakubwa ambao waliudhi waislamu idhan kwa hukumu ya ujumla katika Uislamu na katika sheria, usikilize vizuri, katika sheria ya dini kuna hukumu ya ujumla na hukumu ya mtu mmoja mmoja. Katika hukumu ya ujumla, mfano kufuru, tunasema mwenye kufanya jambo kadha ni kafir Hii ni hukumu ya ujumla. Anayesema Qur'ani makhluku ni kafir lakini hii ni hukumu ya ujumla. Hapa hujamkufurisha fulani bin fulani kwamba fulani bin fulani kafiri, la ili useme fulani fulani ni kafir, lazima kuna masharti yatimie na vigezo, vigezo vitimie, masharti yatimie na vizuizi viondoke, awe amefikishiwa, amesimamishiwa hoja, ameondoshewa shubha zake alizokuwa nazo, ameondoshewa ufahamu aliyokuwa nao ambao ni mbaya, ama akiwa hajaondoshewa ufahamu na akafa hivyo hivyo, huyo ni Muislamu na tunamwombea Allah amsamehe madhambi yake, pamoja na kwamba hukumu ya ujumla ilisema mwenye kusema jambo kadha ni kafir. Vile vile kufurahia mtu wa bid'a anapokufa kwa hukumu ya ujumla ipo, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hukumu ya ujumla ipo, na kama alivyonukuu Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i, imamu wa Shafi'i, imamu mkubwa, hakuna ambaye hamjui katika mashaikh na kama alivyonukuu Ibn Kathir, imamu wa Shafi'i, ipo lakini kwa kuangalia maslahi na mafsada na aina ya mtu, na huyo mtu kweli, huyu ni katika wale ambao unaweza ukatangazia umma kuwa umefurahi kwao. Hili swala linarejeshwa kwa maulama na mashekhe na maduati wa kisalafu wanaoeleweka. Hao ndio wanaweza kusema sasa huyu shekhe fulani kafa, tunafurahia, akatangazia watu akatangazia watu kufurahi kwamba huyu fulani bin fulani, kwa wadhu uliopo, hali iliyopo maslahi na mafsad tumeangalia, na yeye mwenyewe anafaa kutangaziwa kufurahia kifo chake. Hilo inatamkwa mashekhe wa kisalafu na maduati, sio watu wa mitandaoni. Hili liko wazi, wala halihitaji kwenda kufanya, liko wazi, liko hivi, lieleweke hivyo. Sasa je, masalafi hapa Tanzania, mashekhe wa kisalafu hawana hikma? Wanazo hikma na ndio maana wamekufa baadhi ya mashehe ambao si masalafi bali wengine walikuwa wanapiga vita da'wa salafia lakini hujamsikia dai yoyote wa kisalaf kama Sheikh Abdul Fadhil Sheikh Mujahid Abu Abdul Salam na wengineo wakisema tumefurahi kwa kufa Sheikh fulani hujasikia mfano amekufa Sheikh Sharif Hussein Ahmad Al-Badawi sote tulisema rahimahullah alikufa Sheikh Ramadhan Sungu kule Kondoa na alikuwa na wanafunzi wengi, na sote tulisema rahimahullah. Alikufa Sheikh Muhammad Bakari aliyejulikana mashine kubwa Tanga kule, ambaye alikuwa na radi watu wa sunna kupindukia, lakini hujasikia shekhe yoyote wa kisalafi aliyewatangazia watu jamani, tumefurahi kufa Shekhe Muhammad Shekhe Muhammad Bakari, hujasikia abadan amekufa Sheikh Ahmad Zubair Dodoma, hujasikia masalafi wakitangaza kwamba tumefurahia kifo cha Sheikh Ahmed Zubair Vile vile Darweshi Mtimkavu, Sheikh Mnyamisi na wengineo. Hii ni idadi kubwa, ipo hujasikia. Kwa nini? Kwa sababu mashekhe wa kisalafi wanajali kuwa hawa watu mashekhe waliokufa ni mashekhe wakubwa kwa wafuasi wao. Ukiwatangazia umma unaleta fitna katika jamii. Kwa min alhikma tarahamu alaihim, kisha kunyamaza. Hii ndio hikma, na kuwahusia Waislamu wasome na wafuatilie dini yao. Ama shekhe rahimahullah, hawa mashekhe wote waliotaja, Allah awarehemu. Ndio maana masalafi baada ya kufa Sheikh Muhammad Eid hakuna hata shekhe mmoja wa kisalafi aliyesema tunafurahi kufa ki, tunafurahia kifo cha Sheikh Muhammad Eid hakuna lakini watu wameenda kubishana katika mitandao wakazungumza waliozungumza haijulikani aliyozungumza talib ilmi Sheikh au nani masalafu wanasema masalafu wanasema umemsikia shekhe gani kasema hamna halafu cha ajabu mtu anaenda kuchukua yale maneno kwenye grupu walikobishania huko, anaweka katika chaneli yake YouTube, anatangazia umma, anazidisha fitna katika jamii. Na cha kushangaza, wanamlaumu yule aliyesema maneno katika grupu ambayo hayakuwa ni ya hikma kwa kipindi hiki, na kumzungumzia Sheikh Muhammad Eid kwa maneno hayo, wanayachukua wanaeneza, wanamlaumu yule, wanaacha kumlaumu na kumshambulia huyu aliyeeneza katika chaneli ya YouTube ambaye alikusudia fitna kati ya Waislamu ayuha almuslimun intabihu kwenda intibahi na hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tuisome dini na tuache ushabiki hakuna hata shekhe mmoja aliyetangaza wafurahini kifo cha shekhe Muhammad Eid hakuna mpaka watu waanze oh si masalafi hivi si masalafi mmepata wapi min aina lakum hadha mmetoa wapi hii dawa salafia si wanaongea mashekhe si wanaongea maulama hizi ni fitna zinatengenezwa kwa ajili ya kuwachonganisha Waislamu, kwa ajili ya kuivuruga dawa salafia, kwa ajili ya kuwachafua masalafu. Lakini jambo hili sisi tunalibainisha kwa mujibu wa sheria kama lilivyo. Haifai kutangazia watu kufa shekhe yoyote kwa mtu yoyote huko. Ikihitajika kufurahia fulani kafa, watatangaza mashekhe. Ayuha almuslimun, nani asiyefurahi kufa wale makhawariji waliokuwa naua askari na polisi wenye viti wa serikali, nani ambaye alikuwa hafurahii wao kufa kwa sababu wameondoshwa shari? La shaka kwamba wote walifurahi, lakini kwa mujibu wa akili za binadamu, hivi jambazi anapokuja kushambulia kwenye mtaa akajibizana silaha akajibizana mapigano kati yeye na polisi, huyo jambazi halafu akauawa wananchi si wanashangilia kauawa. Kwa automatically watu mujrimun, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu waovu washari wakifa, naam, kuna watu ambao waja hufurahia, na hili ni jambo la kimaumbile na lipo. Wale walioizi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, inajuzu kufurahia. Waliowaudhi salafu salih inajuzu kufurahia lakini si kila hao hufurahiwa ziko dhawabit ziko shurut ziko kuangalia maslahi na mafasi jambo hili lazima liende kwa mujibu wa sheria allahumma ighfir lana dhunubana wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin